I to zato što je mudrost uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala htjela da ovo bude posljednja objava i posljednji poslanik koji dolazi čovječanstvu nagovještavajući nakon toga dolazak sudnjeg dana. Mi generacije koje živimo 1400 godina nakon objave časnog Kur'ana i nakon pojave posljednjeg Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zasigurno još uvijek generacije poslije nas do sudnjeg dana imat će pouke i poruke iz svega što se dešavalo u tom periodu. Jedan od vrlo značajnih događaja koji se spominje i u časnom Kur'anu i u sunnetu Rasula alaihi salatu wasalam jeste događaj koji se desio našoj majci a ženi Rasula alaihi salatu wasalam iši radijallahu anha događaj koji je potresao tu generaciju muslimana i ostaje poukom do sudnjeg dana kako treba da postupamo i kako treba da se ponašamo u posebnim situacijama. U situacijama kada nam munafici, licemjeri, koji se muslimanima predstavljaju muslimanima, a u stvari rade i sarađuju sa drugima i nisu Allahu predani već traže dunjalučke interese i misle da mogu i ovima i onima, a da kao Allah ne uzubila ne zna za njih, koji su ubacivali smutnje i ubacuju ih do sudnjeg dana. Kako se postaviti u takvim situacijama i šta vjera od jednog mukmina zahtjeva? Da kroz rivajete ukratko vidimo šta se desilo u stvari. I koje pouke iz ovoga događaja možemo uzeti? Prenosi nam i Buharija i Muslim, kao i Tirmizija, imam i Ahmed i drugi, jer o dostojnim predajama od nekoliko ashaba i oko 20 tabiina događaj koji se desio sa Aishom radijallahu anha, ženom Božije poslanika, ali i Ovaj događaj nam se prenosi i kaže كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه Boži poslanik alaihi wasallam kada je htio poći u neku od bitki, izabrao je među svojim ženama da izvlače koja će od njegovih žena krenuti sa njim. Pa na koju bi to palo da izađe, ona bi i izašla sa njim. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرأ بيننا في غزوة غزاها pa je jednom prilikom isto tako učinio kada je krenuo jednu bitku, a ta bitka je bila غزوة Benil Mustalik. غزوة Benil Mustalik. U ovoj bitci munafici su pokušali da veliku smutnju naprave. Ne jedan put, već više puta. od toga je u ovome događaju koji upravo govorimo sa Aishom radijallahu anha, a u drugom slučaju su pokušali smuti napraviti između muhađira i ensarija. I takva je uloga munazika do kijametskog dana. Pozivaju u svoje jedinstvo, nekakvo svoje jedinstvo koje nije zasnovano na Kur'anu i sunnetu, koje je mimo Allahove vjere, pokušavajući oživjeti među muslimanima nacionalne, nekakve regionalne, građanske, seoske ili nekakve drugačije okvire kako bi se muslimani što više podijelili pa onda ne bi imali snage koju treba da imaju u svakodnevnom svome životu. Pa kaže Aisha radijallahu anha fa akra bejnana fi gazvati gazaha fa kharađa fiha sehmi wa kharajtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa zalika ba'da unzila hijab. Pa sam odabrana da izađem jednoj od bitaka sa Božim poslanikom, ali i selam, i izašla sam sa njim prije, nakon što je objavljen ajet o hijabu, o pokrivanju lica muslimanki. Fe ene uhmelu fi heudeđi, wa unzelu fi. Pa sam bila nošena u svojoj nosilci koja je bila stavljena na jahaču životinje. Nesiruna hatta iza faraga, رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقفل ودوننا من المدينة Dakle, krenuli smo sa Božim عليه الصلاة والسلام sa selam, تا بوربا اي بوشي borba i počeli smo مدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش Jedne noći je Boži poslanik, ali selam kao vojskovođa i predvodnik muslimana, rekao da se krene, da krenu muslimani. Dakle, pred noć je naredio da se krene. Tada sam ja krenula i otišla sam mimo vojske, a radijallahu anha, žena i poslanika, ali selam Želeći tada kad vojska se sprema da ja odem i svoju potrebu izvršim na udaljenijem mjestu. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع kada sam obavila svoju potrebu, krenula da se vratim do nosiljke, pogleda na svojim prstima kad nema one ogrlice koju sam imala. Po drugim rivajetima spominje se da je tu ogrlicu Aisha radijallahu anha posudila od druge žene. فرجعت فالتمست عقدي فصلت راتلا دتراجم تو اغلت قيوسم ازبوبلا فحبسني ابتغاؤها واقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعير الذي كنت اركب Zatim sam se vratila tražeći ogrlicu i to me je zadržalo traženje tako da je ponijeli tu nosiljku koji su je nosili, ponijeli su nosiljku i stavili je na devu na kojoj sam bila jahala. Vohum jahsebune enni fihi, misleći da sam ja u toj nosiljci, pošto je bila lahka i nije otežala u to vrijeme. A ona sama je objašnjava i kaže وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْدِلْهُنَّ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمِ Dakle, u to vrijeme žene nisu otežale i nisu na sebi imale puno mesa. Innama kulnel ilqata min ta'am. Malo su jeli od hrane, tada su malo i imali od hrane. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه pa tako da oni nisu ni primijetili, nije im bilo ni čutno što je ta nosiljka bila lahka kada su je ponijeli. وكنت جارية حديثة السن a tada sam bila u mladosti. Što znači, bila sam u mladosti pa me je zabavilo traženje te ogrlice, a zaboravila sam da može vojska otići, pa ću ostati tu sama. فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش i oni su tako pripremili pripremili su devu na kojoj sam jahala i krenuli su a ja sam našla svoju ogrlicu nakon što je već vojska krenula. Feđitu menazilahum se biha da'in wala muđib. Pa sam došla na mjesto gdje je vojska bila, a na njoj nema nikoga od vojske, niti bilo koga ko bi se odazvao. Fete je memtu menziri ladi kuntu fihi. Pa sam došla na mjesto gdje sam bila. Wa zalentu enel qawme se jefkidunani fe ilegje. Pa pomisli da će oni primijetiti da me ne ima i da će se vratiti na to mjesto gdje su me i ostavili. Febejna ene džalisetun fi menzili galebetni ajnaje fenum. I pošto sam tu sjela, oči su me prevarile i zaspala sam. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل الحجاب I tako sjedeći prevališe me oči i zaspala sam, a Safvan ibn Mu'attal es-Sulami, jedan od poznatih ashaba, Zekvani, koji se isto tako o tome premeno pridružuje, ostajao bi nakon vojske. On je tražio od Božih poslanika, ali i da mu dozvoli da nakon vojske ide, jer je po prirodi njegovoj bilo tako da se nije mogao lako probuditi. Da se ne znam šta oko njega dešava, on se nije mogao lako probuditi. Pa jednom prilikom i njegova žena dolazi Božim poslaniku, ali i i žali se na njega da zna propustiti sabah spavajući, pa ga pita Boži poslanik, ali i zašto to, a on kaže, Boži će to je među nama poznato. To jeste u njegovoj porodici je to tako poznato, da je teškog bio sna. Pa ga Boži poslanik, ali sad sam, ostavlja iza vojske da ide kada se probudi i kupi stvari koje bi za ostale i za vojske i da ih donosi njihovim vlasnicima. Dakle, bio je povjedljiv u muslimanskoj vojsci. Tako je on krenuo i izutra vidje da je neko tu na tome mjestu vidje crninu osobe, ali nije mogao tačno odmah poznati ko je. Pa se približio fe etani ani. Pa je prišao i poznao me nakon što me je vidio. Vakad kane je rani al hijab. A vidio me je prije hijjaba, prije nego što je hijjab i zastiranje brisa objavljeno Kur'anom. Prije toga me je vidio. Pa me je sada poznao ceste kad tu bistirđa'ihi na arafeni. Pa se probudi njegovim istirđaom kada me je poznao. A istirđa znači da čovjek kada se začudi, kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Allahovi smo i njemu se vraćamo. To jeste, ovo što vidim, to je čudno, ali na kraju svega mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Dakle, začudio se otkud žena Božih poznanika, ali i sad ovdje upustali ovoj, u ovoj samoći. Kaže, pa se probudi, čuvši to da on govori, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. mertu ođmi bi džilbabi, pa uzeh i zastrih lice svojim džilbabom. والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي Tako mi Allaha nisam čula, od, nije sa mnom progovorio ni jednu riječ, niti sam čula od njega jedne riječi osim toga što govori inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Hatta enaha rahilete, pa uze i spusti svoju jahalicu, svoju životinju. Farakibtuha, pa sam uzjahala nju, fan talaka je udu bije rahila hatta etejnel džeš. Pa je uzeo i poveo jahalicu dok nismo došli do vojske. Fe ba'dama nezelu mugirine fi nahri zahire. Nakon što su u sred dana vojska, stigli smo vojsku nakon što se odmarala u sred dana kada su velike vrućine, kada se vojska odmara i tu smo ih stigli. Feheleke men heleke fi pa je propao onaj koji je propao u pogledu mene. To jeste tada su munafici počeli govoriti, ubijeđeni smo i sigurni smo da je on i ona da su nemoral počinili. Počeli su govoriti o kome? O Aiši, o časnoj ženi Božijeg poslanika, ali i sato ne ustručavajući se, ne ustručavajući se udariti na čast Božijeg poslanika, ali i sato A od njih se to nije ni čuditi, jer prije toga su zanijekali Allaha, وَقَدْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ Već su zanijekali Allaha još od prije. Pa se nije čuditi šta god od munafika kasnije bude dolazilo. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ ibn Ubej ibn Salul. A onaj koji, od koga je to počelo se širiti, bio je Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Ali šta mu koristi njegovo ime? Abdullah, jer nije Allahov rob, jer je šeitanov rob u ovome slučaju. فقدمنا المدينة pa smo došli u Medinu فاشتكيت حين قدمناها شهرا pa sam mjesec dana se razvolila nakon što smo došli u Medinu والناس يفيضون fi a ljudi počeli jezike svoje pružati i počeli govoriti o onome što su oni koji su potvoru iznijeli o onome koji su potvoru iznijeli počeli ih oponašati ولا bi بشيء min a ja i ne osjećam ništa što se dešava. وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي أرى منه حين أشتكي I ništa me drugo nije zabrinulo osim to što nisam osjećala onu blagost koju bih osjećala od Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, kada bi se razbolila. Innama jedhulu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yusallimu thumme jakulu kejfetikum. Samo je Božji poslanik, ali i ulazio selam, nazivao i govorio kako je ta. Osjećala je da nešto ima, ali nije htjela pitati, misleći da Boži poslanik, ali i sad ima svojih briga, ima svojih vanjskih problema, nešto ga je drugo zabrinulo, pa se o sebi zabavio i ne ima vremena da pita a išu radijallahu anha o njenoj bolesti i da se o njoj više pobrine. Fedali الَّذِي jeribuni wala eš'uru bi šerri hatta haređtu ma nekihtu. To me je bilo zabrinjavalo, ali nisam nikakvo zlo osjećala dok nisam izašla nakon iskuće, nakon što sam malo sebi došla, ali još se nisam u potpunosti pridigla. وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِصْطَحْ wa huwa muteberrezuna, wa la نَخْرُجُ illa lejlan min لَيْلٍ sa mnom je izašla u momistah, jedna žena, prema mjestu, otvorenom jednom mjestu gdje su bile baše i bostani u Medini, gdje smo mi svoju prirodnu potrebu obavljali, a nismo kao žene izlazili osim po noći. Pogledajmo žene Bože i poslanika, ali i žene ashaba Resulullaha, ali sad Nisu ni svoje prirodne potrebe obavljali osim po noći samo. Da bi se što manje vidjele među ljudima, od zaštite, od pokrivenosti. Pogledajmo to zlatno društvo u kome su oni živjeli. Svakako nisu puno ni jeli, pa nisu imali puno ni potrebe. Ne kao danas tri puta dnevno se mora ići redovno. Zato što se dunjalukom čovjek zabavio i što je svome tijelu postao čovjek robne uzobila. Kaže, pa nismo izlazili osim samo noću da obavljamo svoju potrebu. I to prije nego što smo odalike kabla en kunu kunufe kariban min bujutina wa emruna emrul arabin uvel في التنزه في البرية في البرية وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا dakle u to vrijeme mi nismo imali pri svojim kućama nismo imali ono gdje bismo svoje potrebe obavljali već smo izlazili vani i to izvršavali فانطلقت أنا وأم مصطح وهو بنت أبي رهم فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرضها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا فقالت أيها انتاه ألم تسمعي ما قال Kultu, nada kal, izašli smo i obavila sam svoju potrebu, vraćajući se, spotakla se umu mistah na svoj žilbab i reče, nesretan bio mistah. A ona mu onda reče, Aisha radijallahu anha joj reče, kako to, loše je to što kažeš, zašto toga čovjeka, zašto o njemu loše govoriš kad je on bio na bedru, učestvovao u bitci na bedru. A kaže joj, umu mistah, a zar ti ne znaš šta se govori? A onda ona reče, a šta se to govori? قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فأنا أبغيستي أو أنمي شتاسو غورلي في كوي سبوتورو إزمسلي فازددت مرضا إلى مرضي فمي سبوليس مويا فوغيشالا لأنو بوليس كوي سمئمالا فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله Uđe Boži poslanik, ali i sato je selam. Feselleme tumme kal, selam nazva i reče, kejfe fikum, kako je ta? kultu lehu, ete'zenu li en atije ebevoje, hoćeš li mi dozvoliti Boži poslaniće da odem svojim roditeljima? Kalet, va ene hine ilin uridu en el habera min kibelihima. A ja sam tada htjela da kod svojih roditelja provjerim vijest šta se to priča i govori o meni. Te edine li Resulullahi sallallahu alaihi wasallam وسلم فجئت أبوي فقلت li ummi pa mi je dozvolio Boži poslanik ali selam i otišla sam svojim roditeljima i rekao majci svojoj ja umma ma yatahaddathu an-nas bihi šta to ljudi o majko moja govore fa qalat ej bunayya hawini alayki o kćerko moja ti olakšaj sama sebi فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل أي جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها فهي يكاجه مايكا شيرتو سدشابا دكذا جنة يكون شوفيكا كوايا ليبا أتاي شوفيك Boži poslanik, ali sad sam imao je više žena, ima više žena da je nekada osjećala neprijatnosti od njih. Njena majka, iako je taj događaj imao velikog uticaja na nju, nije uzela da se žali svojoj čerki. već uzima, nalazio jedno olakšanje u toj teškoći, jer govori se o njenoj čerki i njoj je isto tako teško. Ali kao prava je majka, ona svoju kćerku u tome savjetuje i olakšava joj to u čemu se našla. kultu subhanallah, eva kad se nasu biha. Subhanallah, čudeći se Aisha radijallahu anha kažeš, zar ljudi već o tome govore? Febekejtu tilke lejlete hatta asbahtu la jerka uli dem'un wala eksehilu bineum. Pa sam plakala te noći tako da mi suze nisu prestajale, niti sam osjetila ikako sna. Thumma asbahtu evki, zati. sam osvanula plaćući. Kalet, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فبوزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي sina Ebu طالب i Usamu ibn Zejda. Telbes al vahju, vojesteširuhuma fi firaki ehlihi. Fa kale, pozvao ih je tražeći od njih da ga posavjetuju u pogledu toga da li će ostati sa ženom u braku ili ne. Ljudi pričaju, ljudi se zabavljaju o tome događaju I namaze koji klanjaju i namaze su u tome krugu. Svi događaji su vezani za to. Ljudi ništa drugo i ne pričaju nego o tome. Kaže se žena Božeg poslanika, ali sad sam to i to učinila. Je li istina? Jedni podržavaju, drugi to odbacuju. Božji poslanik, ali sad sam kao čovjek ne zna šta da radi u tome času. Vahij objava od Allaha sada ne silazi. Upravo zbog mudrosti koju Allah tebara kao ta'ala zna. Da se pokaže ko je kakav u takvim događajima. Fa emma Usame tubnu Zeydin fa ešara ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال أسامة što se tiče Usame ibn Zejda rekao je Božijem poslaniku ali sato selam ono što zna o čistoći njegove porodice a iše radijallahu anha i onome što je privržen porodici njegovoj فقال أسامة يا رسول الله إريش أسامة أو بوجي poslaniće هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا to je tvoja porodica i o njoj ništa ne znam osim samo dobro. Što se tiče Ali radijallahu anha, on je rekao, وَأَمَّا عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ Allah te nije ograničio na to. Ima žena mimo nje. Ali je radijallahu anhu u ovome slučaju pogledao je na Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i na njegov ovdje interes. Nema potrebe da se ti sekiraš. Da žena u ovome ummetu podnese teret te optužbe na kijametskom danu će se to obejaniti. I Allah će dati istina da se pokaže. Ali nemoj ti Božji poslanić, ali sad da se zakiraš. Ima drugih žena, lako ti se od nje rastaviti i uzmi drugu. Ali Allah zna za svakoga, zna za crnog mrava u crnoj noći, za crnom kamenu, kome ništa nije sakriveno i ne ima kod Allaha ništa nevažno. Sve je kod njega važno jer se radi o principu. A pa mu kaže Alija isto nastavlja i kaže intes elil džarijete tas dukkel haber. A ako budeš pitala njenu sluškinju, reći će ti istinu u pogledu nje. Dakle, iako jedneš da se rastaviš, ti imaš pravo, ali možeš pitati njenu sluškinu pa će ti reći istinu u pogledu nje. Kale, fedea Rasulullahi sallallahu alaihi wa berirate fekal. Pa je Boži poslanik, ali to je selam, pozvao Beriru, sluškinju koja je pomagala, a iši radijallahu anha i bila njoj najbliža i zna njene tajne. Pa joj kaže, hel ra'ejti min še'in Juribuki min Aiše, jesi li kod Aiše osjetila nešto u što sumnjaš, što ti je sumnju izazvalo? Kalet lehu berire, والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا قد أغمصه عليها أكثر من جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله Božije je tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, nisam kod nje ništa osjetila, osim ako bi se moglo nešto primijetiti, to je što je ona mlada, pa je znala, uzevši tijesto, da ga zakuha, nekada zaspati, pa bi došle kokoši i jele sa toga tijesta, a ona to ne bi ni primijetila. Sa kama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min jeumi. Toga dana ustade Božji poslanik, alaihi sallam na veru među svojima sahabima. Festa'đara min Abdillahi ibn Ubej ibn selun, pa reče ashabima, ko će od vas da učini ono što od njega zahtijevam u pogledu čovjeka koji me je uznemirio u mojoj porodici. Koji će da me kutariše ovoga zla koji me je zadesio. Govoreći o Abdullah ibn Ubej ibn Selulu, glavi munafika koji je proširio tu izmišljotinu i tu laž među ljudima kojom su se oni zabavili i u grijez zbog koje su upali. I dalje nastavlja Resulullah sallallahu alaihi sallam i kaže Fe wallahi ma alimtu min ehli illa hajra, tako mi Allaha od svoje porodice, od svoje žene nisam ništa drugo osjetio, osim samo dobro. Kako se to može drugim riječima o njoj tako loše govoriti? Subhanallah, šta se dešava Božje poslaniku, ali i sato Zar Allah ne može zbog ovoga odjednom azab spustiti? i svakog onoga koji je svoj jezik pustio u pogledu Resula alaihi Jer govor o njegovoj ženi je govor o Resulu alaihi sallatu Uznemiravati Božijeg poslanika alaihi sallatu Ajet kuranski kaže Inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahum Allahu fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum muhina Zaista oni koji uznemiravaju Allaha uznemiravaju Allaha kada njegovu vjeru uznemiravaju i nosiote njegove vjere i koji uznemiravaju Allahovog poslanika La'anehumullah. Allah takve proklinje i pripremio im je ponižavajuću kaznu. I kaže وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا I spominju čovjeka o kome ne znam ništa drugo osim samo dobro. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ إِلَّا مَعِي Mojoj porodici u moju kuću nije nikada ulazio osim samo sa mnom. Šta treba Božje poslaniku, ali i da se pravda pred ljudima? Ali ljudska priroda hoće objašnjenje. Pa kame Sa'd ibn Mu'adin il-Ansari, pa ustade Sa'd ibn Mu'ad, Ansari, radijallahu anhu, pa kal, Allah sa njim bio zadovoljan i reče, ene aduruke minu ja Allah ja ću te osloboditi njegovog zla, o Allaho poslaniće. Ako je taj od moga plemena, on je bio prva plemena elsa, mi ćemo ga ubiti. Sa god nam naredi, mi ćemo to uraditi. فقام سعد بن عبادة فأسد أندى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج أبيه فرغة من خزرج وكان رجلا صالحا بيه دبر شوفيك ولكن استملته الحمية علي قاية ولاي قنص قنيو فقال لسعد بن معاذ فليس سعد بن معاذ يفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر الله تقوم الله لا تقتله نيتي بك أبتي وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِ Niti ćeš moći ikako da dođeš do njega. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرِ Pa ustade Usejd ibn Hudajr. A to je bio Ammu Sa'd ibn Mu'ad. Amidža Sa'd ibn Mu'ada. Pa reče Sa'd ibn Ubadetu. Kedeb, slagao si. La amru Allahi la naqtulenne. Tako mi Allaha mi ćemo ga ubiti. Sada svađa među ashabima samim Božih poslanika, ali sad sam. Pogledajte koliko je zlo i kolika je nesreća od munafika, od tih licemjera, koji nam lijepo govore, a njihova djela u suprotnosti su sa, njegov, sa njegovim riječima. Dok su uspjeli fitne i smutnju među akadima Bože poslanika, ali sad sam zatvrni. Kaže, slagao su, tako mi Allaha mi, mi ćemo ga ubiti. فإنك منافق تجادل عن المنافقين إتي سي منافق يربرانيش منافق فتساور الحجاج دو دوشي بروريشي أوبا دا أوبا لمنة. الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر تأكل سوفيالي دكت فوبيو أبوري فصاني عليه الصلاة والسلام نجوني ما من المنبر إذا لا تصل إن شاء الله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه wasallam. Pa ih je neprestano uzeo umirivati Boži poslanik, ali sam sam dok se nisu smirili i on onda ušao. Obekejtu jeumi dalik, pa reče Aisha radijallahu anha, toga dana sam nastavila i preplakala taj dan. La jerqau li dem'un, wa la ekstehilu bi neum, niti mi suze prestaju, niti mogu sna osjetiti وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي a roditelji moji su bili ubijeđeni da će ovaj moj plać da će mi vjetru moju ispucati i da će da ću se uništiti ovakvim plaćem. فبينما هما جالسان عندي وانا ابكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. U ovakvom stanju dođe jedna od žena ensarijki, zatraži dozvolu da uđe, pa sjede kod mene i ona počne plakati. Žena, slabašna, nema riječi da kaže išta o tome što se dešava svemu, ali može sjeti plaka s njom, da je učestvuje u tome bolu. Neće stati sa strane pa se radovati tome musibetu koji se desio. Niti će po strani stajati gledati kao da se ne interesuje. Nema riječi šta da kaže, ali žena od Ensarija dolazi a iši radijallahu anha i sjeda kod nje i plaće s njom, ne bi joj lakše malo bilo. Ne bi joj na taj način olakšala taj musibet koji je zadisio i nju i sve muslimane u tome društvu. ina nahnu ala dalike izdahala alina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. I u takvoj situaciji uđe nam Božji poslanik alaihi sallatu wa sallam. Fasallama tumme žele, selam nazva i sjede قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل إني سيو قدمنا أتقدا سرقوا ونصو سرقوا وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء mjesec dana je prošao, a u pogledu mene ništa mu nije rečeno od Allaha, ništa mu nije objavljeno. Da se pokaže da je on čovjek. U tome je slučaju, kao što su govorili munatici, da on Kur'an izmišlja, mogao je reći stotinu ajeta i hiljadu, ne uzubila, po njihovoj pretpostavci. Ali ona jelse ko anil hela, on ne govori o svojih strasti, in huva ila vahjun, juha, već je to vahj, objava koja mu se objavljuje od Allah, kalet, فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس kada sjede Boži poslanik, ali i sad sam donete šehadu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله ثم قال kaže svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Boži poslanik. Tumma kal, zatim reče, emma ba'du ja Aisha. A zatim o Aisha, fa innehu kad belegani anke keda o keda. Čuo sam o tebi to i to. Dakle, došao je ovaj čas. Da se rastavi istina od neistine. Fa in kunti beri'atan fe se juberri akillah. A ako si čista, Allah će to obznaniti. Iako nemaš nikakvog grija. Jer on ne zna kao čovjek, osim ako mu Allah to objavi. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه. A ako si pokušala uraditi grijeh, zamoli Allaha za oprost i pokaj mu se فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. Jer čovjek kada zgriješi, kada prizna grijeh i teube dođe, pokaje se, Allahu prihvata tu teubu. kalet? pa zatim reče Aisha, lemma قضى رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم مقالته kallasa دمعي hatta ma أحس منه قطرة kada je završio Boži poslanik, ali i sad sam to što govori, prestale su mi suze tako da više nisam mogla plakati. Fa kultu li ebi, pa rekao svome ocu, okrenuo se svome ocu koji je stajao sa jedne, a majka sa druge strane. Pa se okrenuo svome ocu i rekao, sa kultu li ebi, eđib anni rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam. Odgovori ti ispred mene Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. fa kale pa فقال فرج أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول sallallahu alaihi wa sallam tako mi Allah ne znam kada kažem Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam فقلت لأمي فلكه سوري مايتي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتغبري تيجي بايكو بوشي الفصانيك صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يزدر صلى الضبر من برج فصانيك عليه الصلاة والسلام فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن والله لقد عرفت قد عرفت أبينا لسم nisam puno pamtila od Kur'ana, tako mi Allaha, ja znam, ennekum kad se mi'tum bi hadel hadis, da ste vi čuli ovo što ljudi govori, hatta ste karrati enfusikum, pa je to u vas ušlo, vele in kultu lekum enni bari'e, vallahu ja'lamu enni bari'etun, la tu bi bidalik. A kada bih vam rekla da sam čista i nema u tome grijeha, a Allah najbolje zna da ne imam grijeha, vi na u tome ne biste podržali. Wala in je taraktu bi emrin wallahu ja'lamu emni bari'a la tusaddiqunnani. A kada bih priznala da sam učinila, a Allah najbolje zna da ja to nisam učinila, vi biste mi povjerovali. وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف A ja tako mi Allaha ne nalazim primjera u pogledu sebe i vas osim ono što je rekao otac Jusufom. Nije uspjela, nije mogla da se sjeti da mu je ime Jakub, već kaže otac Jusufom u toj teškoći. Pa kaže, osim što kaže otac Jusufov, sa sabrun džemil, vallahu musta'anu ala I lijepi sabur, i strpljenje, a Allah neka je na pomoći u pogledu onoga što vi opisujete. Kalet, ثم تحولت فاضطجعت ala firaši, zatim sam se okrenula i legla u postelju wallahi ma kuntu wa ene wallahi hine وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى تعالى bi bara'eti. a ja sam tada ubjeđena bila u svoju čednost i da će me Allah od ovoga osloboditi. Walakin, Wallahi ma kuntu azunnu en yunezele fi še'ni vahjun jutla, ali nisam ni pomislila da će u pogledu mene Kur'an biti objavljen i ajeti iz Kur'ana biti objavljeni koji će se učiti. Wala sha'ni kana ahqara fi nafsi min en yetakallam Allah fi bi emrin jutla, a ja sam sebe manje smatrala od toga da će Allah progovoriti u pogledu mene i događaja da se to uči do sudnjega dana. ولكن كنت أرجو nego sam se nadala en jera Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi neumi ruhja da će Boži poslanik alaihi sallam usnu vidjeti nešto da će mu se pokazati yuberrimu lillahu biha čime će me Boži poslanik alaihi sallam opravdati i očistiti od toga. Ali to se ne radi samo o Božijem poslaniku alaihi sallam već o ljudima koji su govorili o Aiši radijallahu anha. Qalat wallahi ma rama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam međlise. Tako mi je Allaha Boži poslanik alaihi sallatu sallam nije se pomjerio sa toga svoga mjesta. Vala harađe min ehli lbejti ehad, niti je iko iz te sobe od prisutnih izašao hatta enzal Allahu ta'ala ala nebiji dok Allah nije objavio tebaraka wa ta'ala svome poslaniku alaihi sallatu wasalam fa ehade ma kane jehuduhu min al buraha عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمال من العرق وهو في اليوم الشافئ من ثقل القول الذي أنزل عليه فقد da su sa njega kapljice znoja padale onako kako padaju kada mu objavljuje se Kur'an u hladnom danu od teškoće objave koja mu se objavljuje Allahovo govora. Fa kultu lemma surri i Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa Kada je prestao vahij Božji poslanik alaihi sallam se nasmija. kane evvala kelimetin tekelleme biha en kal. Prva riječ koju je progovorio Rasulullah, alaihi bila je Ebširi ja budi radosna o Aiša, أما الله عز وجل فقد برأك ستتيشي الله عز وجل أنت أبرف داو إتي غريها نيمش قالت فقالت لي أمي ريش تدا عائشة رضي الله عنها ريش ممايكا قومي إليه أستني إفريجي بوجيهم فصانيكو عليه الصلاة والسلام أنت onda reče رضي الله عنها فقلت والله لا أقوم إليه ilaihi. Tako mi Allaha neću njemu neću sada prema, ustati prema njemu, wala ahmedu illa Allah, neću hvaliti i zahvaljivati osim samo Allahu tebaraka wa ta'ala. bara'ati, on je taj koji je spustio koji je objavio svojim vahjom da nisam ovdje zgriješila i da sam čista. Wa anzal azza i tada je objavio Allahu dželle tebaraka ve taala ćemo kasnije proučiti. Pogledajmo iz ovoga događaja koliko imamo koliko pouka tako musliman mora u svim svojim postupcima da kontroliše se, da ne prenosi tek tako ono što čuje, jer onaj ko prenosi laž je jedan od laživaca. Koliko danas ima monafika koji su odvezali svoje jezike u pogledu Allahove vjere i nosioca Allahove vjere. Koliko je onih koji se ismijavaju sa hijabom žene muslimanke? Koliko je onih koji su izašli kao što izlazi, kao što izlazi ovca iz svoje kože? Izašli su iz Allahove vjere ismijavajući se sa Allahovim propisima. Koliko je tih monatika koji preko radija, televizije i štampe govore o Allahovoj vjeri i smutnje ubacuju o ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A mi to lahko i jednostavno slušamo i odobravamo i prihvatamo i radijemo se tome zlu. A to je u stvari veliko kod Allaha i to je laž koja se prenosi. Bojimo se uzvišenog Allaha te bareke ta'ala u, u pogledu onoga što govorimo. Zaista ćemo biti pitani na danu kada nam neće koristiti ni imetak, ni naši porodi, ni naši položaji, ni sve ono dunjalučko što mislimo da nam koristi, a ono je prolazno, neće nam koristiti na danu kada stanemo sami, bez ikoga sa samo sa svojim dijelima i budemo odgovarali za sve malo i veliko pred onim koji, kojem nije sakriveno sve što mi radimo i mislimo. I zato odgovorni smo, odgovorni smo za ono što radimo i za naše postupke sve koji od nas proizilaze. Bojimo se uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, naš ummet držimo jedinstveni, budimo od onih koji nasihat daju i koji su korisni ovome ummetu, a ne budimo od onih koji prenose laži i učestvuju u tome. Budimo od onih koji uvezuju muslimansku zajednicu, a ne od onih koji ih rastavljaju, koji je rastavljaju i razjedinjuju, pozivajući u nekakve druge vjere i vjerovanja mimo Kur'ana i sunneta. Bojimo se uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala u pogledu naše vjere i u pogledu generacija koje dolaze poslije nas, da nas ne budu proklinjale i prozivale na sudnjem danu zbog slabosti koju smo učinili na ovom dunjalučkom životu. Amin, ja rahman Žena Ebu Ejub Ensarije kaže svome mužu, šta ti kažeš za ono što ljudi govore u pogledu a iše, A on joj reče, ma je kunu lana en netakelleme bihada subhaha Šta misliš, da li bi ti mogla to učiniti? Što govore o bi radijallahu anha. A ona reče, Bože sačuvaj da bih ja to učinila. A reče joj Ebu Ejub, kako mi Allaha, a Isa volja od tebe, pa ona to nije mogla učiniti. Dakle, vidimo kako ashabi Allahovog poslanika, Selam koji su bili na ispravnoj stazi upute Resula, Selam, kako su postupali u ovim kritičnim trenucima. Nisu dali da ih zavaraju munafici, a oni koji su potpali pod munafičke spletke i njihove prevare, kada im se istina jasnom pokazala, pokajali su se i došli se ovdje uzvišenom Allahu Baraka wa ta'ala, a to im je u stvari bio jedan veliki ders i pouka za budućnost da nikada više u takvo nešto ne ulazi. Što se tiče zejnebe čerke Džahšove, žene Božeg poslanika alaihi wasalam, koja je bila upitana od Resulullaha sallallahu alaihi wasallam šta kaže o Aisha radijallahu anha ona tada reče o Boži poslaniće ja čuvam svoj sluh i vid tako mi Allaha ne znam ništa drugo osim dobro Aisha radijallahu anha kaže pa ju je Allah zbog njene bogobojaznosti sačuvao a što se tiče njene sestre Hamne čerke isto Đahšove, ona je uzela da ispred svoje sestre nebe da govori ona protiv Aisha radijallahu anha pa je pala na ovome ispitu. Dakle, često što se može desiti ženama da se bave pitanjima koja ih se ne tiču pa da zbog toga budu propašteni. U ovome svemu nam je jedna velika pouka za društvo muslimana, za njihovu zajednicu, kako treba raditi i postupati jedni sa drugima i u pogledu sa munaficima i njihovim svetkama. Ne smije nam se desiti da potpadnemo pod ovakve glasine, pod priče koje ne imaju nikakve osnove u stvarnosti, pa da na taj način zaradimo grijeh pred uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala i tako nanesemo zlo i štetu našoj zajednici muslimana u kojoj živimo. U svakom slučaju dužni smo provjeriti i ispitati vijesti, pa nakon toga tek onda možemo govoriti o onome što smo čvrsto saznali. Princip jednog muslimana u cjelokupnom njegovom životu treba da bude donošenje koristi zajednici muslimana i otklanjanje štete od njih. Munafici su upravo u suprotnosti ovome propisu. To jeste oni pokušavaju da štetu na svaki način nanesu muslimanima, a korist koju bi mogli dobiti pokušavaju spriječiti. Mi ćemo i dan danas naći one koji govore protiv Aiše radijallahu anha, koji je obtužuju za neuzubila, za nemoral. I nakon ovoga što je uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala u Kur'anu Kerimu proglasio čistom i da ona nema nikakvog udjela u toj istiri i toj potvori. Oni koji otvaraju, a išu radijallahu anha, ženu našeg Resula, alaihi wassalam, i nakon jasnih ovih dokaza, islamska ulema kaže da su kafiri upravo zbog toga što se suprostavljaju slovu Kur'ana, zato što nijeću ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'ani Kerimu o žistoći Aisha radijallahu anha, i njenoj neupletenosti u ove spletke munafika i neosnovanosti optužbe kojom je optužuju. Moramo se paziti kao društvo muslimana da ovakve spletke i sumnje, da ovakve smutnje ne ostave uticaja na nas, već da već treba da kao pravi muslimani idemo Allahovim putem i putem Resula Sallam koji nam je zacrtan Kur'anom i sunnetom Resula alaihi sallatu wasalam. Nikakve spletke, glasine i podvalo munafika ne smiju stati na našem putu napretka u dini islamu. Alhamdulillahi vahde, wa sallallahu wa sallam ala mella nabije ba'de, anna ba'de. Poslušajmo kur'anske ajete koji su objavljeni u pogledu Aisha radijallahu anha. Od iznad sedam nebesa, a koji se uče do svog dana.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 To je određeno i dosuđeno da se desi, ali pravi mu'minima to naškoditi neće. Bel huwa hajru lahum, ne to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين Zašto čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Zašto niste čim ste to čuli rekli, ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen neka ti ti, to je velika potvora. Ja'ibukum Allahu an ta'udu li misli abada.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah nije blag i milostiv يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان O vjernici ne idite šeitanovim stopama ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Onoga ko bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da neće, da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili, neka im oproste i ne zamjere, zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostan je. Ovi ajeti upućeni su posebno Ebu Bekru radijallahu anhu, a zatim svim drugim muslimanima. Ebu Bekru zato što se zakljao da neće pomagati toga svoga rođaka Mustaha koji je govorio protiv Aisha radijallahu anhu. Pa kada je ovaj ajet bio objavljen, onda se vratio i postio tri dana kefareta svoje zakljete i nestavio davati dalje pomoć tome čovjeku i oprostio mu za ono što je učinio. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas osvijetli svojim nurom da u svakodnevnim postupcima naših života znamo kako treba raditi i postupati. Danas munafici licemjeri oni kojima je Allahova vjera lahka i jednostavna da se s njom poigravaju koji ne drže do nje da nas ne uspiju zavesti da strenemo sa njegovog puta. Amin. Ja rahman rahmi. Allahumma inna nesanuka muđibati rahmetik wa azaima magfaratik maghfiratik والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والملحدين والكفرة أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعال كلمة الحق والدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم فك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا